يا رب صل على الذي ما كان الوجود بأسره طه الذي أسسته بمحاسن سلب القيم اللهم صل وسلم وبارك رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال الماوردي إن إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ما لما وردي ɗaya daga cikin malaman shi da alƙali yana ke ciro maganganu da gurinsu to alimamul mawardi allah yarda da shi shi yake faɗa wannan kalma da wannan fahimta akan abin da ya shafi ganin manzan allah da ake cewa shin ya ga allah sallallahu alaihi wasallama ko bai gan shi ba shi ne mawardi allah yarda da shi sai ya kawo kamar yadda ibn sayyidin nasi ya turo daga gare shi a cikin sirarsa a ibn sayyidin nasi shi ma malami za ga ibn hajarin yana yawan kawo maganganinsa allah yadda da shi shi ne wanda ibn hajarin ne ke cewa a fata bari ibn sayyidin nasi ya haɗa diwani fi amdahi sahaba a cikin wato waƙoƙin da sahabbai suka yi to sai tattara diwani akan wani to shine ciro wannan magana ta Mawar ya ce. kila an ce inna sama kalama kalamahu ya ru'yatahu ubangiji ya raba zancensa ya raba ganinsa baina Musa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi Musa da annabi Muhammadu. bi ma'ana an keɓanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ganin Allah kuma an keɓanci annabi Musa sallallahu alaihi wasallama shi kuma da zance ga da da zance da Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah yake cewa kallama Allah Musa taklima mm amin فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين وكلمه موسى مرتين annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah sau biyu annabi Musa ya yi zance da Allah sau biyu kaji abinda suka kawo وقال الفتح الرائد وأبو الليل سرمقني عليك وعن كامل wannan duk fahimta ce ta malami kowa yake kaba ko dan yadda Allah ya buɗa masa yace abul lais samarqandi mala abul lais ya kaito alhikayata waccan hikaya allati zakara al-mawrid saboda alif da lam din nan ko ma'rifa ce eh inda cewa wa samar abul hikaya ta hikayatan sai ka ce abul samar samarqandi ya ambaci wata hikaya daban amma tun da sa wannan alif da lami din to ya yi arrafa maganar da muke a baya wannan hikayar ba iya alimamul mawar mawardi ya kawo ta ba abul samar samarqandi shi ma ya kawo ta mhm. an kabin ko daga kabul akhbari abdullahi dan harusu shi ma ya ruwaito ya ce eh hadisin al-imam tirmidhi ibn abbasin abdullahi dan abbasu da sayyidina ka'abu sun hadu sai ibn abbasin ya ce amma nan banu hashim fa naqulu inna muhammadan qadara rabbahu marratayn eh amma mu banu hashimin Abin da muke cewa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji ba ma sau ɗaya ba sau biyu ya ganshi hmm. sai ka abu ya kabbara sai da duwatsu suka amsa masa bi ma'ana sai da aka kabbara a tsakanin a arafa ne suke magana da shi kawu da ibn abbasin ya tambaye shi akan menene ra'ayinsu akan cewa an daki faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ko bai gan shi ba shi ne sai sai Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ce su abinda suke kai su banu Hashimin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ba sau ɗaya ba har sau biyu to shine ka abu yi kabbara da karbi mana an faɗa abin da ransa yake so kuma an faɗa abin da ya tabbata cikin ilimin sa shi ne ta jawo batul jibalu sai da duwatsu suka amsa masa saboda kabbara sai da gurin ya amsa kamar kai magana a gida ko a wani gurin rufafin guri ka ji amsa kowa tana tashi to shi ne ma'anar hatta jawo bato jibalu saboda ƙarfin kabbara sai da duwa suna na arba suka amsa masa to ai mu ma daɗi na mu hmm? mu da duk wata daraja ma muke so a karba a ba manzo Allah duk abin da aka ba annabi mutum yake ga mu aka ba shi yasa muke cewa Allahumma a'ali ala bina'in nas bina'ahu kai ƙasa da kowa ya Allah ka ɗaga shi gare duk wata daraja da ka ba wani ka karɓo ta ka ba wa ma'aikin Allah mu ya fi mana daɗi a yan gane ka san a kona wanda za ka ji kai ma a baka ne in aka baka za ka so shi to mu yanzu da a ce a wata daraja da Allah ya ajiye ya shirya wa wani to a ba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan daraja ya fi mana daɗi akan a ce mu aka ba mu saboda ne saboda ɗaukakar mace, ɗaukakar mu ce eh, lakal izu in ka azza wa in yi hannu an da dawo ruwa tilwin kayo in kai sa'a ubangidanka babba ne to kai ma babba ne ba shi na cewa mai karamin ubangida ya wahala ko eh, annasu fi miza ne a tuba'u almaru fi a tuba'u fanzur izan kadar nabi muhammad ana auna mutum ne ana auna mabiya ne da wanda suke da haka haka Allah ya mana arziki muka zama a cikin ummatu muhammadin Allah ya gama mana arziki saboda haka mu ma fara zami inda aka gaya mana wannan abin, duk wani abun da ke sabani mu dauka kan muka so ta fito mhm. وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورأى محمد بقلبه yace Allah ya raba ganinsa da zancensa tsakanin annabi Muhammadu da annabi Musa annabi Musa ya zance da shi annabi Muhammadu ya ganshi da zuciyarsa ko eh wata magana ke وروى شريك عن أبي ذر في تفسير الآية قال رأى النبي akwai صلى الله akwai wanda عليه kuma yace sau goma annabi ya ga Allah sau goma ko a iya maganar zuwansa gurin annabi Musa da ya koma je ila rabbika fasalu takhfifa tsakanin nan kaga ai akwai akwai maganganu da cewa daga annabi Musa sai koma sai je gurin ubangijinsa yana zuwa ana ragewa ana ragewa sai da ta zama guda biyar saboda haka maganganu ne da magana dai a takaicen kaɗi ta kace Allah ne kadai san adadin aganin da manzon Allah ya wa Allah afa na hu alama yara ai ba a ringa musa masa akan abin da dama ya saba gani ba Mhm. وروى شريك عن أبي ذر في تفسير الآية قال رأى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه mallam shariku ya ruwaita daga abu zarin Allah ya da shi a cikin tafsirin fadin Allah ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya bata ƙaryata abinda ido ya gani ba Mhm. وحدث المقلي عن معمر بن كعب القرظي وربيع بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رايت ربك؟ Mhm. kala yace ra'an nabi ko eh yace ay ra'an nabi sallama rabbahu a fassararta fassarar malam sharifu shine manzo Allah sallama ya ga Allah al-imam samarkandi ya ruwaita daga muhammadu dan ka'ab ko da rabi'u dan anas cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallama a mhm So ila ana ra'aita rabbaka an tambaye shin ka ga ubangijinka ana ra'aitu bi su'ali wa lam arahu bi ayni yace da zuciyata na ganshi ban ganshi da idanuwa na ba wannan magana tana da rauni wa rawa malik ibn yujamir an mu'adh radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu rabbi malik dan yukhamiru wato a ko da yake ban sani ba ko sai mun je karshe ina son yi karatun ta'arudi din nan da ake magana idan haka ji magana ta zo wannan ya ci wannan ya ci to kowa gwargwadon fahimtar sa kamar yadda na kawo muku maganganun al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'adi jiya kowa yana faɗa abin da ya ji ne da abin da ya gane watakila ya ce saɓanin a wanda ya ji ne ba daga magana annabi shi ne yawan samu misali inda abin da ya shafi in kuwa da kuwa ga shi nan alimamun nawawi ya ka arba'un disi manzo Allah sallama yana magana sai yake magana da sabbin sai yake ce ce musa yace musu kuffa alaika haza ko Ya ce ka rike wannan ma'ana harshe kowa ya rike harshensa kowa ya gane abin da ake faɗa to amma sai aka yi sa'a Allah ya taimaka shi akwai sabon da bai gane abin da annabi ke nufi ba Allah ya sa bai koran baki ba da har yanzu shi ma ana nan ana rigima akan yanda ya fahimta sai ce to ya rasulullah yanzu in na rike harshe na to kuma da me zan dinga magana wa inna lam akhiduna bi bima natakallamu to in muka rike harshe kuma rasulullah da me za mu dinga magana ha annabi masa fada yace ko sakilatka umuka ya zan ce a rike harshe ba a rike harshe rike abin da ke a kula da shi kaga daga yanda shi ya ji maganar yanda aka faɗe ta da kuma yanda ya ji ta daban to irin nan ya ke samun saɓani ba wai da gangan mutum zai zauna ya shirya ya ce ya faɗi magana saɓanin haka ba wai don ya cuci musulunci ko don ya ɓata wa musulmi ko kuma ya ɓata magana da ba shi iyakar gaskiyar sa abin da ya ji kenan kuma ba mai canja masa akan ka sai in ya samu abin da ya fi wannan ƙarfi yanzu wannan sabon. ba don ya tambayi manzan Allah sallama annabi ya mashari ba waye sai ya sauke shi daga abin da ya ji karar daga annabi Ba to a nan ne ake dan samun gaf din magana sai ga an samu ainihin dan tuntubi sai ya zama fahimtar wani ya bai ji ta fina-finan da ake a can baya masu ma'ana ko ba shi da sana'a sanda an daɗe ana fim ɗinsa gobe ba ki zo wani haka dai ba shi da sana'a ba irin yanzu wani shiri tare da ake zuwa ana in an tashi da fim ɗin da sai an je garin da wurin da duk yadda za a gidan ku ya fi gurin kyau ba shi da sana'a sai baban matarsa sai ta samu mai sana'a ta ce dinga zuwa ana kasa masa rake aka kasa masa rake ran da aka fara kasa masa sai ta ce idan ya yi sule biyu ya sai fura sannan ya yi tasha shi da ya je sila biyu sai sai fura wai da aka ce sai ya tasha sai ya zauna ya tashar rake shi ne ya yi tasha ma'ana ya tafi tasha tasha motoci shi kuma sai ya fahimci ake masa wai ya tasha ma'ana ya zauna ya tasha can kuma zai tafi aka ce ga wannan ya sai ruwa kawai suka ji suka dan tsaya a tasha inda za a dan tsaya dan ci abinci abin nan wa kawai sai je sai ya sai ruwan 200 tun na lokacin ba wai sai an jira shi nan da kwana uku ko zai shanye shi ya aka kawo shi ba zai saba ba ci aka yi sai ruwa da aka ruwa zai siya to haka dai irin wannan maganar suke fita za an samu sabani ta nan to akwai kawai da malamai suka shirya yadda ake tarjihin magana in wannan ta zo ta ce eh wannan ta ce a'a to ya za a yi a fitar da ma'anar wanda a ƙarshe dai za a zo a ce ko a haɗa in zai jam'i kenan ko in jam'i bai ba sai a yi tarji. to idan tarji shi kuma ya ake yin tarji, tarji shi ne a rinjayar da ɗaya a kan ɗaya a rinjayar da guda ɗaya a kan ɗaya misali a wasu malaman sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama tamattu'i wasu malaman sun ce ifradi akan aiki a aikin haji to kaga duk ya tabbata saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko daga gida da zimmar ifradi amma sai aka samu ruwaya daga sayyidina ali da yazo akwai wani guri da ake samu sa wadda laqiq da yazo gurin mala'ika jibril ya ce masa Allah ya shigar da umara cikin aikin haji daga yanzu har tashin alkiyama sai aka ce an ji yana cewa labbaika hajjan wa umrata ga abin da ya dauko da shi daga gida duk wanda suka suka dauko da shi daga nan inda ya taho daga niyyar aikin hajji sun san ga abin da ya taho da shi amma an samu wani dalili ya sa kafin a karasa an canja to ta haka ake bi ake bi ga an haɗa maganin shi sa bai halatta ma mutum ya magana ya zama ya yanke hukunci ba sai ya san gaba ɗaya muktadiyatul hadis sai ka san muktadiyatul hadis sannan za ka iya magana a kan hadisi Allah ya wani mawafaka Allah ya ji kan Dr. Yusuf Al-Qardawi je ya rasu Allah ya gafarta masa wani malami ne da duniya a yanzu gaskiya ka iya cewa irinsa in akwai su basu da yawa Allah ya masa baiwa ta ilimi da kuma kawo abu kusa-kusa to Allah ya karbi shi jiya da na yi tasiranta da shi gaskiya a cikin abubuwansa ta hanyoyin fitar da hukunce-hukunce sosai kuma Allah bai sa gashi ni wani mun taba ruwa da shi ido da ido amma dai yi mun tasiri sosai da Yusuf Al-Qardawi da ba za a rasa shi da nasa kuran ba dama dan adam akwai guraren da za ga ba haka ba ne amma babban tasirin da yi malala matasa da masu zafin ilimi sun yadda da Dr. Yusuf Al-Qardawi ta kowace siga kuma ta kowace wata nahiya da yan ɗariƙa da ba yan ɗariƙa ba da yan suna da kowa dai da diyan yadda mutum kira kansa suna mafi yawa sun yadda da shi saboda ya zama wata alƙibla da shi kawai yana fitar da hukunci ne gwargwadon yadda ya gari a dalilinsa ya sauke mutane daga kan ra'ayi jazzafa da yawa ya ɗora su a kan layi musamman saurin kafuta mutane ɗin nan da shauransu a tafai da yawa akan haɗar tafiyar na da eh, fiqhul islam yana littafai da yawa sun kai 170 kamar da suke fada Allah gafarta musu amin maka ga an samu tuntubi saboda hadarin shugabanci rigingimu na na sabani ma shi yasa a san su sun shiga tsakani yana daga cikin mal je malam bai kimin gyara na sa na sa na sa wutar sanne musu ka shi kaza kaza to ya za a yi aiki shugabanci shi umi kaga fa da halifofin nan na makin Allah sallallahu alaihi wasallam duk kashe sabo ɗaya ne ake da sabani akan shin kashe shi aka ko mutuwa yayi ba sayyidina Abubakar shi ma an ce kashe shi aka san mu aka sa masa saboda wato hadarin shugabanci to shi ma da Qaisul Qadawi ya samu kansa sun samu kansa irin wannan sabanin shi sa ba a so Allah ya wala tanazu fa tafshadu kada a yi saɓani za a kunyata wata zabar yuko sai zama ba ƙarfi su alimamu abu sai ramadan albuti sun yi wani guri daban shi kuma ya yi wani guri daban saboda ɗan ikwan ne sun saba da kuwar maya an kulle shi a kurkuku a ƙarshe ma ina jin ba garin ya rasu ba ƙasar ya rasu tunda ya koma ya tashi daga garin su zaman garin su biyu ba ya ƙasar ne ko ko ina jin ƙasar ya koma shi ba da fatawar halatta jinin su asad da wanda yake tare da shi suka bau su suka goyi bayan fatawar kisan suka dafi haka dai da shi saboda duk rufa-rufa abubuwa ta sa abubuwa sun murɗe dole in dama wannan fitinar ta tashi dama cewa suke farkonta tana ba mutane sha'awa fitinar kenan haka ta ai wallahi sai an yi wallahi sai an yi ko amma suka ce ta izash ta'alat wa shabba diramuha wallan aduzar gari za ta hali sai ta cakuɗe ta murɗe abubuwa sun yi ɗini sun yi zafi to wallahi wanda ya haka fitinan masu ya nema hanyar fita bisa mu ba shi kansa sai ya rinka neman ya za a yi tsaye da fitunan ne to ta kwace ta tafi a ce ta kai ga mutum ya bar su, an kashe wancan an kashe wannan an kashe wannan yasa ba a san komai kankantar fitina kokari aiki a rufe ta Allah kai mana afuwa to eh ba me ka bayanan ne haka to mu je وقد سمر بني عن محمد بن كعب القرظي وربيع بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل هل رايت ربك al-imam samarkandi ya kawo daga Muhammad dan Ka'ab da Rabi'u dan Anasu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi shin kaga ubangijinka قال رايته ya ce na gan shi ne da zuciyata ba da idanuwana ba maliku dan yujamir ko yukhamir eh. maliku dan yukhamir Allah ya yarda da shi yace a daga mu'azu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu rabbi naga ubangiji na وذكر كلمة وذكر كلمة فقال يا محمد كيف يختصم الملأ الأعلى الحديث wani hadisi nan da Imam Tirmidhi ya kawo shi yace hasani ne kuma wata ran yace sahihi a Khatibul Baghdadi ya kawo At-Tabarani ya kawo wasu malaman masu san ce hadisin wai mawdu'i bai inganta ba kamar su ibn al-jawzi al-imam as-suyuti ma cikin al-alim al-masnu'a shi ma ya ya soki wannan hadisi to amma dai tun da sa al-imam at-tirmidhi sun inganta shi to aka ci wasu malaman sun inganta shi shine sakafi wani littafi ibaratul hufaz al-manthura fi bayan hadisi ra'aytu rabbi bi ahsani sura shi ma ya ya ya yi hujumi kan hadisin ya raunana shi da wanganu ma marasa daɗi to asalin hadisin kamar da alƙali ya leka a nan manzo Allah sallama ya ce ra'aytu rabbi na ga ubangiji na sai alƙali ya ce wa zakar kalimatan sai ya ambaci ta kalma wata jumla ce anan alƙali sai shafi ta kamar da al-Imam al-Abdaki cewa wannan yana daga cikin min da'abi salafi idza waqa fil hadisi lafzun yasta'zimuna tasriya bi an yu'abbiru anhu bi qawli wa zakar kalimatan duk sanda kake karatu a gurin malamai Kada sun ce wane ya ambaci wata kalma to kalmar ta musu nauyi a baki ne ba za su iya faɗa ba tana da girma to shi kuma boye abu akwai dalilan da da yawa suke sa a ɓoye hmm? akwai dalilan da suke zuwa su sa a ɓoye abu ba a faɗa ba alimamu su ya yi a sanuka mufhimatul akran mufhimatul akran bi bayanin mubihimatul qur'an wasu matasan suna ganin wai in ka zo karatun hadisi aka ce haddasana fulano wai cin amana ne wane ya ci an ɓoye sunansa a'a akwai dalilan da suke sawa a ɓoye wani abu har alƙurani ma Allah ya ɓoye wasu abubuwan bai faɗe su ba almamu su ya yi littafi a kan haka Allah ya saka mata alkai ina jin ya fara daga faɗin ubangiji ghairil maghdubi alaihim wal dhalin banda wanda Allah ya fushi da su banda wanda suka bata ai da wasu mutane biyu ake amma Allah bai faɗa ba su wane ne yahudu su ne maghdubi alai, wala dhalin su ne nasara sai Allah ya koyi bi bar sunan su akwai da yawa guraren da Allah ya irin wannan da dalilai da yawa wanda ba sai mun yi bayani a nan ba daga sannan mutum zai ce ma ai za ji ana ta boye boye ba a faɗa to jahilci sa ne ke fitowa tuntuna an yi wannan gurin an yi bayani akan wannan to wani kar kalimatan da alƙali ilai faɗa anan wata guntumemiyar kalma ce wadda shi alkali yal bai son ya tsaya ya ja lokaci har ya sauka watakila daga abin da yake so ya faɗa a abin da hadisun ya ce wato manzan Allah san sallama ya faɗa ya ce ra'aitu rabbi na ga ubangiji na abin da ya boye shi ne fi a hasar suratun a mafi kyan kamanni sanda kake karanta mutum ka ce ya ga ubangiji a mafi kyan kamanni to su a gurin malaman a tauhidi suna ganin kamar kayi wa Allah wata sifa ne don haka idan ni kamar yanzu nake ce muku na ga Allah ya ce na ga ubangiji a mafi kyan sura to ai sai na kara bayani wanda wata kila sai ya ci mana lokaci da yawa shi shine ake ce masa tauri alkali yalbi san za a zo wannan lokacin ba irin wannan zamanin da za a dinga bibiyan maganganu na gaskiya a nema mai da su ba daidai ba na san da ya kawo shi ma ya yi talibi ai malami da littafansa nan wanda kana gani ka san ya gugu da ilimin hadisi duk wani fannin da ake so ya samu to bari an karanta mana hadisin sai in zo in mana dan bayani kaɗan akan abin da ya shafi tawili sannan kada an ce an sifanta wa Allah wata sifa to kai imani da Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa amma ba kai ba ka isa ka kamanta Allah da irin taka ba shine wa awwilan bilayin mushtabiha kama a tafi yusufin hamma biya duk sanda aka ce misali yadullahi fawqa aidi yadullahi me yadu ba hannu ba in ganci hannun Allah to hannun Allah irin hannun ka kenan ko a ce arrahmanu ala arshi ba sai ka ce shikenan wani har wani ma yana birkinta ya ce Allah ya zauna irin yadda na zauna haka wa yi haza ya harde kan kujera ya ce irin yadda na subhanallah bal ya dawo ta ne can an ce yadda nan ya dawo ta ne fi kai bai duk sanda ka ji an sifa Allah ya kawo wata sifa ya faɗa to ana so a kusanto maka da abin yadda za ka iya ganewa amma ta'ala Allah an zalika uluwan kabira mu biya hadisin Abu Hudi yanda hadisin yake shi wannan wata kalan munajaci ce duk da wasu malaman sun ce a mafarki ne amma abin da ya fi irin rinjaye shi ne a zahiri da Allah ya ce ra'aitu rabbi na ga ubangiji na fi a san suratin a mafi kyan sura ai da ma zatin Allah ya kowane zaki kai wata mata ta zo gurin shehu ne daji. ta ce Allah ya taimake ka na kawo karan mijina zai kara mata ta ce to ai ba laifi ya ce to ai ba laifi Allah ya halatta ta ce rama kalla da na bude fuskata kaga irin can da Allah ya mu kai ma ba za ka goyi bayan ya ƙara aure ba Su ba subhanallah sai ya zafura wata ne da ya ce ikon Allah da ubangiji ya bude miki zatin sa kayan zatin Allah da ba zai ce yi abu kici a ba to dama ai abun kamantawa ne da tsayi subhanahu wa ta'ala. don haka a ubangiji manzan salama ya ce na ga ubangiji sai Allah yake tambaya ta ya ce ya muhammadu fi mai yaktasimul mala'ul a'ala wai mutanen sama mala'iku da mazauna sama wai akan me suke jayayya ne suna ta maganganu suna jayayya ka san me ya kawo wannan kai ko mu jayayyar magana ta su manzo Allah sallallahu alaihi sai ce ya ubangiji anta alamu Allah kai ka kowa sani sai Allah ya kuma tambaya ta ji manzo Allah wai me yake faruwa ne me yasa mutanen sama me yake sa mutanen sama jayayyar magana ba jayayya ta musu ba a'a magana wane ce ai ni kaza nake gani ni kaza nake gani manzo Allah sallama ya ce to ai ya ubangiji kai ka kowa sani to anan manzo Allah ya ce fa wada kaffahu baina katfi sai ubangiji ya sa tafin kudararsa a kafada ta misali in kana so in babba yana so ya magana da na ƙasa da shi in yana so ya yadda da shi za ya kawo mishi kama haka ya ɗan jashi cikin za ka yi ana mu in yau an kai ma haka to ai dole magana ta ƙari wato wata yadda ce aka ba ka za a yi magana da kai to misalin haka za ka kawo amma ba wai hakan ba ne ma'ana yadda da Allah ya ba ma cikin Allah wani lokacin sai zama an ƙara kusanta shi yanda ma'ana za a yi masa wani abu sama da yadda aka yi masa a baya. Maza salama ya ce, "Ko dartu bar da ha na sadayi, wato sai da na ji nutsuwa da wani sanyi wanda sai da ya zo na kusa da nan nono ke na hako to hannun gudun sai da na ji sanyin wannan wannan kudura ta ta ubangiji ta baraka ta'ala to wannan abin da ya mun manzo Allah ya ce fa alimtu ma fi sama'i wal ardi A nan ne sai aka zuba mun ilimin sama da ƙasa duk abin da yake a wata ya fata jallali kulla shay'in ba a ma fi sama'i wal ardu. abin da yake na ilimi a lokacin sai bayyana gare ni san duk abin da yake sama da ƙasa bi na duk wani abu da za a tambaye ni zan ba da amsarsa ma'anan fa sai Allah ya ƙara tambayar makin Allah mutanen sama kan me suke jayayya to sai manzo Allah ya shiga bayani yace ya ubangiji suna jayayya ne akan almashu allah aqdami ila da'ati wal julus fil masajid ba'da salawati wai wanne ne ya bulada mutum ya tafi a ƙasa gurin neman yadda Allah ya taka babuwansa ko kuma ya tafi masallaci ya zauna ko kuma ya kyautata alwala lokacin da ake tsananin sanyi hmm? ko kuma haka da ya ta bayani ko kuma ciyarwa ko ya da sallama kowa a cikin mala'iku yana faɗa irin nasa ra'ayi sai ce akan wannan suke tattaunawa ya ubangiji to duk ba wannan ne bayanan da ake so ka gane ba bayanan da ake don ba kansa ake magana ba shi ma wannan muhimmi ne amma kanka sauka daga kan mahuri abinda alƙali ilki so ka gane shine Ra'ayi rabbi azza wa jalla ko kuma ra'aytu rabbi fi surati ko kudurci a aranka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga Allah wannan kuma ba da jibril ma kai ba shi da shi ne subhanahu wata'ala to kai anan gurguje nake son samu na tawili sannan kaji an ce an faɗo na ku irin wannan to tawili zaka wa kullu nassin aw hamat tashbiya aw wilu wa rum tanziha yanzu irin su ibnu al-jawzi yana da littafi dabu tashbi bi a kofin tanzi da suka rasa yadda za su da irin wannan hadisan kawai sai su ture su ce kai ba riya ne amma mu malaman mu sun koya mana yadda ake tawili Allah ya saka malaman mu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi yanzu kaman a al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin al-Asma' wa Sifat ya kawo fassarar da al-Imam al-Bukhari yace duk sanda kaza an ce yadhhaqu Allah in misali ni ne aka ce yadda haku ɗan umma sai a ce dan umma yana dariya amma aka ce yadda haku lahu to abinda yadda haku lahu ba za ka ce Allah yana dariya ba sai ka ce Allah yana yin rahama ya ce ma'anar dahik al-hikmatu al-imam al-bayhaqi ne ka cikin al-asma wa sifat shafi na ɗari da saba'in. na biyu faɗin ubangiji waja'a rabbuka wal malak saffan saffa al'imamu ahmad shi kuma ya ce abinda allah ya fi waje a rabbuka a fasarar za yi sai ta zama wani babu yanzu ce za ka yi waje a malam abba malam abba ya zo amma shi gidi ai baya zuwa da allah wa zalika ulo kulla sai ce ma'anar waje a rabbuka ai ja a sawabu ladan allah ya zo wannan kuma wannan ne ka ibnu kasirin a cikin albidaya wani nihaya juz'i na goma shafi na 327 ban saba faɗa shafi ba ya afuwa ni ba al'ada ta bace wannan kawai da saboda ɗan ɗaliban ilimi ku je ku rubuta tawili da wasu suke suka yanzu dama can ana yin sa Abin da nan kawo na na ƙarshe faɗin Allah yau mai yukshafu an saƙin ma'anar fassara yau mai yukshafu an saƙin ranar da za a yayi makyangyama ƙafa kenan kori haka shine fassara sai malam wasu sai suka fada suka ce ai ranar wai astaghfirullah Allah kiyaye muku ta mata sabo ta yara ko sabo sabo ba wai kina su kuma ta in za su yi abu suka ga sun ce Allah Allah Allah Allah dai na tuba to za a yi kwakiyar da yankin to ga yi tsina da dama jama'a to ba zan faɗa ba wai sai suke ɗauko gurin gunduma ba suke jingina wa Allah wai misali a ce kamar malam zai ranar zai ya yi kafa saganta ganta a uzu billahi wai sai su gaya wa Allah haka to abin da ibn abbas ya ce a ah, yawma yukshafu an shiddatin kamar da al-imam ibn hajar ya kawo a cikin fathul bari ah, da ibn jarir at-tabari ma'anai fathul bari juz'i na 13 shafi na 128 dabari juz'i na 29 shafi na 38 ma'ana yawma yukshafu an saki ranar da Allah zai fito da tsananin sa wanda ba taba gani ba da sifar sa al-muntaqim Allah kai mana afuwa amin kaga wannan ba tawili bane tawili sannan fadin Allah was samaa banaynaha bi aidin wa inna A anan ibnu jarir ya ka ibnu abbas ya ce fadin Allah was samaa banaynaha bi aidin sama mun gina ta da hannu ba hannu yake rufi ba ai na bi quwwatin da karfi muka gina ta aidu din nan karfi kai ma a ka akwai ko misali yanzu aka ce jihar kano a hannun wata take gwamna a hannun sarauta a hannun watattu sarki a katsina a hannun watattu a hannun sai kama ya rike hmm? ba a hannun sa take ba aljanna mace na karkashin diga digin mutunta haka ake cewa har wani ma yake takiwa yana cewa ga ta ana kaga shi bai tawilin ba ba haka ake rike idan ka kora tawili za ka fada a ciki yanzu ba ga Allah ya faɗa alqur'ani yana maganar munafikai almunafiquna wal بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم الله يتي نسوا الله منافقين أي با يا سلام أنسى خلالي يا سلام يا الله يجكرني ما لن زيت نسوا الله الله يتي منافقين سمن تاد الله بس يو الله بيا با فنسيهم هم ko za ka fasara mutum ya bazara nan ba sai kusan fita daga musulunci gata nan kuma kara rubuka siya in ka fassara wannan karara ka fassara ta gashi nan fazuku bima nasitum liqa'a na na inna ko Allah yana muntuwa gashi karrama na bai jawo man kana da siya? Allah baya mantuwa amma a fasara aya gundarinta in fasara qala qatu zakai tace sun manta da malam Aminu malam Aminu shi ma ya manta da su amma ba haka ake nufi kai ma ka sani abinda Allah yake nufi sun manta ba su yi mun biyayya ba sai na fassa a cikin azaba sai ka nemo abinda zaka faɗa awwilan bilayatin mushtabiha kullu nassin awama tashbiha awwilu aw fawwid wa rum tanziya shine mazhabu ashaira sanda kaza an ce an faɗi wata sufa an gina wa Allah to tawili ake ga hadisi na ƙarshe da zan ka hadisin al-Imam Muslim manzo Allah sallama ya ce Allah zai tambayi bawa ran alkiyama ya ce ya bawa na maritu falam ta'udni na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba wai to dan ka gane wai in an faɗi lafazi ana faɗan lafazi ba haka ake nufi ba imamu muslim ya hadisi Allah zai ce bawa na yi rashin lafiya ba ka zo ka gashe ni ba sai bawa ya rikici ya ce ya ubangiji wane mutum ina zan iya zuwa ya ce kai fa'udka wa an tarabbul alamin ya zan iya zuwa gashe ka ya ubangiji kana ubangijin talikai ina ba ma rashin lafiya raba wa Allah to sai Allah ya fassara abin da yake nufi sai ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida ka san bawa na ya yi rashin lafiya ba da ka je ka gaishe shi shine ma'anar ka gaishe nan ai jingina rashin lafiya aka ga ubangiji wai don girmamawa da girmama lamarin amma ai ba Allah ne rashin lafiya ce to bawa na ne abinda nake nufi bawa na ne rashin lafiya da ka je gaishe shi lawa ni inda da ka same ni a gurin ga wata kuma alimamun imam nawawi ya ce a ah, abinda ake nufi wajatta sawabi wa karamati ka samu ladana da karamci na ana an kai mutum yana ta baya ta wuli ba da abin amin ruha kama ja'at yadda Allah ya faɗa ku faɗa to sai ka ci gaba da faɗa Allah ya kiyaye amin eh, dole sai ka zauna da magabata zama na gaskiya sai a yi an kallo lafiya mu kallo lafiya an wasa lafiya yadda ba shi kici amma ba ka mutum yana fassara kala wallahi sai mutum ya kwana ci fit mutum sai ya fita daga musulunci ma bisa Allah ya kiyaye an samu yawa to iya nan nake nan ko eh kar kalmata ita wannan kalma bayanin kalmar da take ta kokarin karewa ta abin da ya shafi magana da alƙali gele kawo ma'anar zakar kalimatu sai ta shi wa ka abdul razaki ko to Allah kai mana muwafaka Allah ya ba mu dacewa da abin da shi alƙali gele ke so tabbata anan shine manzon Allah ya ga Allah eh, amma akwai sabani kar ka zama ba gidaji shi kansa alfazazi abin da ya ce wa qad qala qaumun ayan Allah jaharata alfalaji a cikin shirina waka da kala kaumun ayan Allah jaharata wasu mutanen sun ce annabi ya ga Allah don kasancewa akwai sabani wasu sun ce ba a yi ba amma magana mafi rinjaye mafi karfi shine gaskiya manzan Allah ya ga Allah gaskiya wannan shine magana ta fi nufuwa mu ma sai mu kabbara irin ta sai na ka abu Allahu akbar mun ba mun da wannan kuma ya fi mana nutsuwa saboda shi ya fi fito mana da kadarin annabi sallama amma ka zo ka ce mana wai abin da ya aka isra'i tun daga nan a zuwa a dauki makin Allah tafi da shi har sama wai dan ya ga jibrilu ai ai wannan ma bai daidai ba eh bai daidai ba sai ka samu mutum ya fusata ya je wasu maganganu da ba a yi an gano da ba a yi ne eh. kawai saboda tafiya ga da jibrilun da yake zuwa ɗaki ya aike shi shi ne zai tafi sama ganin sa, ya tafi ya tafiya mai nisa mai haɗari kawai zan yaje ga jibril astaghfirullah alazim jibril yana da girma amma da ya annabi ya fi saboda haka maganar ma da gwaranci a ciki mala yana sa misali sarkin yayi ya ce misali idan sarki yana son ganina yana turo sarkin hatsi ya ce yanzu in sarkin kano yana son ya kira ya gana da malam to sarkin hatsi yake tura sai alzatu malam da martaba yana son ganin ka sai ce to ina zaune a gida misali sai sarkin hatsi zai ce mu yanzu sarki yana son za mu gana sai da na zai na zauna a fada ina jiran sarki ya fito kawai sai ga sarkin hatsi ya fito da malam ya ce ai dama ni za ka gani ya kake gani to ba tun daga nan jibril ya zo dauki ma'aikin Allah sallallahu tun daga maka ya tafi da shi sama ko kuma ya kace wal qadar habi ayat rabbil kubra wai kuma da yaje saman jibrilin ya ƙara kai to Allah ya saka malamai da alkhairi Allah ya ya makura kuransu ba mu kama su da laifi gaskiya saboda kokarin fahimtar su ne suka tabbatar dama ɗayan biyu ne ko mutum ya daidai ko ya kuskure tunda ba annabawa ba ne amma dai a hankali ga ma a janin siyon na ya fi kama da kuskure Allah ya mana ba Allah ya ba mu albarkar maki yau kan an ja da yawa sai a yi shirin yaku eh, a lokacin saboda ya tafi Allah ya ba mu dace zura ita ga ta man shi Allah shi kuma ne zai ja kowa wani jawa ya kuni shirin ne bayan mara rasu a kamata a samu a wurin harful bari سبوت إلى الدنيا وذل بلا يسبو فبرأت من السلب ودينار وذرها وشرق لا يكر بك القرب يسرب نور النبوة لا يحول جارك في جراحه الطرف والقلم فاستنر إن تنتهض بك همة ولا تلتقي من دونه لا كازمة وكل ضياء دونه فهو دومة فلا وعدك ولا تظلم وزلمة فأشرقت الأرجاء وانقشعت على في الأمر في المهال أباته كأني لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب للنبي دلعته وقد مر وقال النبي نبي بغير الوعي لا يتصرف سهول على الرجال وقد يتوقف يليل بإذن الله هينا ويانف بشير نذير موسر متعلم له الديمة لا بعثني عليه بالسخاء وبالحياء يوم إن كنت بحق وقل فيه ولا تخشى منهيا فذول فلا جنون إذا باطلا ملاذ فلا خوف إذا سمع له لقادم المعلوم بالباس والندى لقد وعدنا على وفي كل خير جملة بالغ المدى واحده نور زواهره فلا يا ولا له خلق أذب وبر ووزلة وصبر آتى للقبول ووجه كما لا هد من البدر جملة بديع لم تعرفه من الناس إلا شبهه ألا إن مولاه أراد استناءه فأرسل منه ربه وحباه فأظهر منه دينه وأشاءه غريب إذا استعسى اللسان أناه لسان بقول العبد منتهك له بالتياد الحق بالخلق منزه ولله إن الأمر يهدم وقعه وفي كل خطب داؤه يتوقع ما يعلم بالنبي وبالغني عليه تعلو السماء أنا باب وعي الله أي إنابة على كل ذي زجر وكل إجابة وكيف يجارى باختراع خرافة بريء بشك الصدر من كل عام فلا لم من يقضى إليه ولا لا أجراقت الدنيا بنور بياني على في على ما فاتني من إيماني يحدث منه عن علوم جناني وزير بسر الغيب قبل كياني له الحفظ المنمى وازن برفد منه قد ساب غربه وابرم بذكر منه قد لا بسيرته في الأمر يشكل سربه مسيرة معصوم إذا نام وللقلب درب لا ينام له على أحمد من ربه سالواته تبناه ربي خلقه بركاته لقد ظهرت شمس الضحى معجزاته لا تنقضي وعظته فآياته شوب وأمر ولما اجتباه ربه للمكارم وما أخذته فيه لومات لائم بنى أمة الإسلام فوق دائم من الخمس في أبيائها الكتب والقرآن بناها فهذا الأين منها مع الهماك قريب المسائل لا يسامى إذا كما علائقه أندى من الغيث إذ هما فارقه دار القلوب من العمى فلا علة تخشى وقد أنت أتوب السير أم قد ناب سيراتك القزاز يا رسول الله يا مالكم قزاز إذا شيء منه الخير لم ينأ عن إزاز وديع السجايا فهو بذل ولا ومن ولا من وسفر ولا محمد الآدم قال وحجة مبين الهدى للسالكين مودة وأصدق من يمشي على الأرض لهجة به تمثل بالنبيين مادة له القرب من دون القرى له الحب وألبان مسراه لمولاه غاية والعبد حقا فله عناية نهايته لم تكتسبها بداية بداية للمرسلين نهاية هم الشر حسنا أو له وهو القدر ويب رسول الله أبا وما له بالعهد غير مفند إن بلغ المطلوب بالمدي مجتدي بلغ بمدي هاشمي وأحمد كرام ندم ما إن تأويلها لقد فاز من لا باونا وزاره وما أدراك ميثاق التراب إزاره وإن كنت لم تبلغ اخيا دياره بقرب رسول الله تبدو جواره وكل محب فالحبيب له حسبه بالله توفيق لمدح محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما الخاتم وصلى الله عليه وسلم ما سبق ya ce uyubu rasulallah ina san makin Allah ubban wahidi san mai kadaitawa mai tauhidi mana ban ban hada shi da Allah shi ba Allah bane ba dan Allah bane amma dai laysa lillahi wa dum shirka summa lasna kika ta hadal abd ba Allah bane ba dan Allah bane amma dai shi ba musan san kuma ya girman sa wa amdahu ina yaban sa bil haqi da gaskiya gairan fanna ba na sa ƙarya a yaban annabi iya gaskiya nake sa a kula da wannan da kyau wa in balagal maqlubu bil mar'i mujtadi eh, eh wa in balagal maqluba idan wato bi bege ya kai mujtaji mai neman mai neman kyauta mai yabo neman baiwa yake dan a bashi to mu mu ya sani balagna bi madil hashimi muhammadin zurakuna nan mu da yaban annabi muhammadu ba hashiman dangi mun kai kololuwar nisa can tudu hmm. ma in yi da hafu ya za a yi fa ya kamo mu dutsen da yake na fa ya za a yi kamo wanda yake so dogon dutse fa shi ne wanda yake a kwanci hafu jan babu. shi kuma zurakunan wato dutse mai tsawo irin kamar dutsen hira din nan su yaban annabi munan ya kai mu da ka ba ma kallon mai yaban laila da suda da salma ba shi muke kallo ba ce laqad ba zaman labba wanda da labbai labbaik ma labbai ya rabauta Allah ka sa muna ciki Allah ya hori an waji ba kuma ya bi wannan kan laqad faza ya rabauta wazaran kuma ya ziyarci annabi wanda ya wannan kan laqad faza ya rabauta Allah ka wuri man wamar daga ya je turmusa a yi zarau kundu kukinsa nan saje fi zakar turabi a wannan turbayar ya je ya goga kansa a ƙasa ba na ya nuna ni ban isa ba kai na isa shi a yi mun saboda kai cewa in kun talam tabluk ko kai ya ziyarar ya dan uwa in baka samu dama ka je ka ziyarci gidajen manzan Allah ba to ka sani ni ma ina cikin ji alfarazi narju muna kaunar makotaka da shi me zai sa mu kaunaci makotaka da shi bi hubbi rasulillahi sanda muke masa yasa muna tare da shi eh la in gaba anna yau gairu ga'ib in ka dan an ce baya nan ko mu je ba shikenan sai aka ce maka bayana. maskanu bainal hashawat tarai anan ne masa masauki tsakanin kayan ciki na da karan na kaga ba abin da zai fita ba ranar da za a ce ba ma tare da shi kullum muna tare kan kullum muhibbin fala bi bulawa su duk masoyi wanda yake son ya isan masa da ka annabi ya isan ma salati goma Alhaji a